Chantal Ala Cantos la bone conatan corsican canton liberets de dume gambini Esperantigis Luisa Carol la Franza traduco el la corsica originalo Volas mi verki canzoneton circa virontan la planedon. Nur tre mal longan canzoneton ia parolontan pri liberec. Caras liberezzo por burgiono, caras liberezzo por la birdo, caras por la roio, quiu spruzas liberez. Volas mi verci canzoneton circa irontan la planedon. Nur tre mal longan canzoneton ia parolontan pri liberez. Caras liberezzo por muflono, caras liberizo por la maro, caras por la lando de Corsico liberez. Verkis vi tiun canzoneton, jen gi circavas la planedon. Tiu mal longa canzoneto, ja parolonta pri liberez caras liberezzo por muflono, caras liberezzo por la maro, caras por la lando i de homaro, liberez. Muflono estas sovaggia schafo vivanta en la montoi de Corsico. Bon volu ausculti la cantistinon, Chantal Alain. Volas mi veki canzone don circaviron la plane don nutre malongan canzone don ja parolontan priliberet cas liberet so po buciono cas liberet so po la birdo caras pola roiocius bruchas, liberes, volas mi veci canzoneton, circa virumtan la planedon, nutre malongan calzoneton, ia parolantam libérés. Caras libérés sopor caras liberezzo por la maro, caras por la lando de Corsico, liberet, vecis viti un canzone con circa, was la planedon, nutre malonga canzoneto, Y'a on ta priliberet. Caras so mouflono. caras liberetso lamaro, caras pola landoi de homaro.